Jelly on the beats. Eu tava ali, fumando boldin, só de rolezinho. chicana me quadro e me falou, como assim? Tu que é o xamãzinho, qual foi idiozinho? Tu que cê fumou, sem caô. Eu acordei cedinho, foi bolão fininho, tá no meu vizinho o cheiro incomodou. Um coro, uma rentinha, com back de cocinho. Me olhou e fez assim. Eu disse, não, senhor, tô de boa. Que esses caras tão perdidos, já não sabem mais de nada. Pararam no Apex com umas ideias furadas. Falaram dos Rolex de uma velha aposentada. O marido tava morto e a viúva enrolada. Falei que eu não queria, tava ali só de rolé. Estourar um na pedra e encontrar com as mulheres. Era mó visual, do holofote até o Leblon. Um cabeça raspada e outro estilo Rolivão. Chapolin, vem esbaseadinho do jacarezinho. E a noite é camelô, o que que você tem pra mim? Monstros não UTI, falsos vão cair. A bagua é o terror e nela eu vou pra glumaria. Mangarativa, sativa, come Itaguaí. Eu na batida na pergunta pra esses cu como é que faz quem que é o dono dessa porra aqui. São esses caras aqui, no lixo extraindo rimas do verbo to be. No fim das pontas, <sniffs> que que eu sou nesse gibi? Cachorro da montanha, baleou e tintim, latino e latim. Mas tá no set, de Cheira, podcast, piriguete, pirimete, quer gozar com seu tupete. A boca se tivetes, o Celino cobre o cheque de pochete, na manchete vem chamar entulho 10. Ah, esses caras nem faz rap. Mas tem gols em rebaixado desde o 997. Ai, ah, só bandido de internet. É, hoje eu tô pela bagua, já tive pelo 5 0 Ai, esse cara é uma pivete. Ai, briga de cachorro grande, nem se mete, nem se mete. Ai, ah, vocês tudo se intrometem. Joga no loop macio, o refrão vocês repetem. Peguei minha prancha fish, fui laricar um quiche. Maloura do meu lado parecia vera fish. Mandei vir dois sanduíches, será que é So microphone checker, methadone inspector, Kalashnikov inside of the vector. No, no, don't, baby, pass by. I got 44 poems and you don't wanna try. This ain't no fairy tale. My rhymes are not for sale. You gotta feed the fish if you wanna meet the whale. Cause Papa is just the name of this fucking crazy boo. Music is the life and rap is dirty bastard, I'm here from Asgard. Dr. Frankenstein, Dr. Albert Einstein. No, not my last time. No, not my last wine. Just something I fucking heard from the grapevine. No, not my last time. No, not my last wine. Dr. Frankenstein, Dr. Albert Einstein. Ah, esses caras nem faz ré. Mas tem gols em rebaixado desde o 997. Ai, ah, só bandido de internet. É, hoje eu tô pela baguá, já tive pelo 5 Ai, ah, esse cara é uma piseira vem ser match, vem ser match. vocês tudo se intrometem. Briga, briga de cachorro, cachorro, cachorro, cachorro grande. Tô pela bagua, já tive pelo cico seu. Vem sem match, vem ser match. Tô pela bagua. Vem ser match, vem ser match.